Vamos de novo. Ela tá no baile funk. Boca alucinada, treme, treme, treme perante a rapaziada. Ela tá no baile funk, boca alucinada. Ela treme, treme, treme perante a rapaziada. Treme, treme, treme perante a rapaziada. Treme, treme, treme perante a rapaziada. Essa é, é a nova dança que as novinhas vai fazer. Essa é a nova dança que as novinhas vai fazer. Quando solta o grave, o bumbum começa a bater. Quando solta o grave, o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. Ela vai jogando. O bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, e o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, e o bumbum começa a bater. Novinha vem tremendo, sei que tu é safada. Vem tremendo a bunda perante a rapaziada. Sei que você é danada e gosta de jogar pros caras. Vem jogando a bunda perante a rapaziada. O movimento que eu te falo, novinha eu te explico. Vem jogando a bunda perante os meus amigos. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater aqui. Vamos de novo, ó! Ela tá no baile funk, louca alucinada. Treme, treme, treme perante a rapaziada. Ela tá no baile funk, louca alucinada. Ela treme, treme, treme perante a rapaziada. Treme, treme, treme perante a rapaziada. Treme, treme, treme perante a rapaziada. Essa é a nova dança que as novinhas vai fazer. Essa é a nova dança que as novinhas vai fazer. Quando solta o grave, o bumbum começa a bater. Quando solta o grave, o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando ela vai jogando, ela vai jogando, e o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, e o bumbum começa a bater. Novinha vem tremendo, sei que tu é safada. Vem tremer na bunda perante a rapaziada. Sei que você é danado e gosta de jogar pros caras. Vem jogando a bunda perante a rapaziada. O movimento que eu te falo, novinha eu te explico. Vem jogando a bunda perante os meus amigos. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Vamos de novo. Ó! Oh! Ah, vem, vem, vem, vem.